Ամերիկացի դերասան Ռոբերտ Դենիրոն ասել է. «Ապագայի մասին մտածելիս ես միշտ մի բան եմ կրկնում։ Ինչ էլ որ անես կյանքում, կարևորը մինչև վերջ գործի նվիրվելն է»։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում իմ մասնագիտությունը հաղորդաշարի թողարկումն է։ Ձայնասրահում ձեզ համար աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Ռոմելա Պետրոսյանը։ Լրագրությունն իր գործնական ոլորտների համար կարևոր բոլոր մասնագիտությունների ամբողջությունն է։ Այն ստեղծագործությունների համակարգ է, որոնց պատրաստման համար պահանջվում են հատուկ գիտելիք ունեցող հմտությունների դիրապետող աշխատակիցներ։ Մասնագիտության ընտրությունը հաջողության գրավականն է, իսկ հաջողության հասնելու համար կարևոր է, որ սիրես այն մասնագիտությունը, որն ընտրում ես։ Օրվա հյուրս Ազատ հայրենիք թերթի խմբագիր Արցախի Պետական համալսարանի լրագրության բաժնի դասախոս Անի Ավանեսյանն է, ով ծնվել եւ մեծացել է մտավորականների ընտանիքում։ Անի հաջողության գրավականներից մեկն էլ անընդհատ սովորելն ու սովորածը յուրացնելն է։ Բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք լսել մեր հարցազրույցը։ Անի առաջին հերթին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ հրավերն ընդունելու համար։ Պատմեք խնդրեմ, ինչպես ընտրեցիք լրագրողի մասնագիտությունը։ Ողջույն Արմինե, ես եւս քեզ շնորհակալ եմ ինձ հրավիրելու համար։ Խոսենք իմ մասնագիտությունից, նախ ասեմ, որ ես մեծացել եմ մտավորականի ընտանիքում։ Պապիկս եղել է բանաստեղծ, լրագրող եւ մանկությանս ամենատպավորիչ պատկերն ինձ համար առ այսօր մնում է նրա օրինակը։ Բարիս բունի մաստով ես մեծացել եմ նրա գրասենյակում, նրա թղթերի եւ գրքերի հետ խաղալով եւ հավանաբար հենց այդ պատճառով էլ մանկական գիտակցությանս մեջ տպավորիչ ձևավորված խաղն այնուհետև ընտրել եմ ինձ համար որպես մասնագիտություն, դարձել եմ լրագրող։ Իհարկե, որոշիչ դեր է ունեցել նաև ստեղծագործական դիրքի ժառանգումը, որը հետագայում հասկանում ես, որ բավարար չէ լրագրող աշխատելու համար ունենալ միայն ստեղծագործական դիրք եւ դրա հետ մեկտեղ պետք է ունենալ այլ կարևոր մտավոր ունակություններ եւս։ Ինչպես սկսվեց ձեր աշխատանքային ուղին։ Ընդունվելով Արցախի պետական համասարանի լրագրություն բաժինը հենց առաջին ուսումնական տարվանից սկսեցի թղթակցել տարբեր լրատվամիջոցների, որովհետև իմ մեջ անզուս ձգտում կար գրելու եւ ինչ որ նորը բացահայտելու համար թղթակցել եմ էլեկտրոնային լրատվամիջոցների տարբեր տպագիր մամուլի տեսակների, իսկ հիմնական մասնագիտական աշխատանքի արդեն արցել եմ ակունք թերթում, դա 13 տարի առաջ էր, առ այսօր էլ ես աշխատում եմ այս թերթում դեպքում եւ հպարտությամբ ուզում եմ նշել, որ հենց ակունքներ այն դարբնոցը, որտեղ ես թրծվեցի իբրև լրագրող, առ այսօր էլ ես աշխատում եւ իմ աշխատանքային փորձառության վրա ամեն օր ազդեցություն է թողնում այդ գործունեությունը, այսինքն ամեն օրվա իմ աշխատանքից ես ինչ որ նորը սովորում եմ ինձ համար։ Լրագրողի աշխատանքը շատ բարդ եւ պատասխանատու գործ է, ինչպիսի նշանաբանով եք առաջնորդվում ձեր գործնեության ընթացքում, նամանավանդ որ կուսակցական մամուլում եք աշխատում։ Ես ընդհանրապես բնավորությամբ շատ ճշտապահ եւ անարթարությունն ու անազնվությունը տանել չկարողացող մարդ եմ եւ աշխատանքի մեջ եւս փորձում եմ լինել այդպիսին, որովհետեւ այլ կերպ չեմ պատկերացնում լսարանի համար աշխատող մարդու գործունեության տեսակը։ Լրագրությունը բացառիկ աշխատավոճ է, որը քեզ հնարավորություն է տալիս ազդեցություն թողնել հասարակության որոշակի հատվածի վրա, ձևավորել հասարակական կարծիք եւ եթե եթե դու ընտրել ես այդ մասնագիտությունը, պետք է կարողանաս ծառայել այդ կոչմանը, որովհետև աշխատելով աստիճանաբար հասկանում ես, որ ընտրած այդ մասնագիտությունն առավելապես դառնում է քո էությունը եւ ոչ թե դիտարկվում է զուտ որպես աշխատանք։ Ժամանակի հետ էլ քեզ բռնում ես այն մտքի վրա, որ երեկոյան աշխատանքից տուն վերադառնալով դու աշխատավայրում չես թողնում աշխատանքային պարտականություններդ։ Ամբողջ օրը միտքդ աշխատում է որևէ գաղափարի, որևէ նյութի շուրջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է կուսակցական մամուլում աշխատելուն, ես իմ ղեկավարության հանդեպ շնորհակալական զգացումով պիտի ասեմ, որ երբևէ այս տարիների ընթացքում չի եղել իմ աշխատանքի վրա ներազդեցության եւ ճնշման փորձ, եւ դա ճիշտ մտեցում է, որովհետեւ օբյեկտիվությունն, ազնվությունը միշտ էլ օրինակ են եղել։ Անի քանի որ խոսք եղավ ակունք թերթի մասին, անդրադառնանք նաև նրա գործնեության ընդհանրապես եւ ձեր գործնեությանը որպես այդ թերթի խմբագիր։ Ինչպես տեղյակ եք, ակունքը ազատ հայրենի կուսակցության պաշտոնաթերթն է։ Ակունքը գործում է 2005 թվականից, այսինքն կուսակցության հիմնադրումից ի վեր հենց գործում է ակունքը։ Սկզբում եղել է շաբաթաթերթ, երկշաբաթաթերթ, այնուհետև հիմա ամսաթերթ ենք, սակայն հույս ունենք, որ մոտ ապագայում նորից ագրման հաջողականությունը մենք ավելանա, գուցե կաշխատենք որպես երկշաբաթ թերթ, չգիտեմ ինչպես կլինի։ Այդպիսի նպատակներ ունենք թերթի հետ կապված։ Թերթը նախ եւ առաջ պաշտոնական օրգան է եւ լուսաբանում է կուսակցության գործունեությունը եւ կուսակցության հիմնական գաղափարախոսն է, սակայն դա չի խանգարում եւ չի խանգարել եւ այսօր եւս համոզված եմ չի խանգարելու, որ เป զի մենք կարողանանք վերհանել հասարակության խնդիրները, քննադատել, եթե կան քննադատելու բաներ եւ աշխատել հենց հասարակության համար Ըստ ձեզ, Արցախում լրագրողները ազատ են, կարող են ազատ արտահայտել իրենց կարծիքը, օբյեկտիվ եւ անաչառ լուսաբանել ցանկացած իրադարձություն։ Մեր օրերում ընդհանրապես ոչ միայն լրագրողները ցանկացած ոգ կարողանում են արտահայտել իրենց կարծիքը, անկախ դրանից, թե որքանով է այն համապատասխանում իրականությանը եւ որքանով է հանրությունն ընդհանրապես հետաքրքրված տվյալ սուբյեկտի անձնական տեսակետներով։ Դա իհարկե կատարվում է սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Ես ինքս ինքս որպես լրագրող ողջունում եմ խոսքի ազատությունը եւ այն առավելության չափաբաժինը, որ պատկա մարմինները տվել են վերապահել են մեզ, սակայն կտրականապես դեմ եմ վերջերս տարածված ֆեյքային լրագրությանը, որը ցավոք հաճախ ստվեր է գցում եւ կասկած առաջացնում իսկական մտավորական լրագրողների ազատ մտածելակերպի հարցում եւ կարծիքով հենց իրենք են խոչընդոտում այդ լրագրողների գործունեությանը Դուք նաև դասախոսում եք Արցախի պետական համասարանի լրագրության բաժնում։ Դասախոսի աշխատանքը որպես ձեր հիմնական մասնագիտական աշխատանքի շարունակություն եք դիտարկում։ Այո, այս ուսումնական տարվանից ես դասախոսում եմ Արցախի պետական համալսարանում։ Որպես աշխատանք ես այն չեմ դիտարկում, ինձ համար նախասիրության պես մի բան է դասախոսելը։ Անհամբերությամբ եմ սպասում իմ ուսանողների հետ հանդիպմանը, որովհետև մենք նրանց հետ երկուստեք սովորելու բան ունենք իրարից։ Ես փորձում եմ իմ փորձը փոխանակել իրենց։ Իրենք չնայած մեր ոչ այնքան մեծ տարիքային տարբերությանը վարակում են ինձ իրենց պատանեկան հաջողակարծությամբ եւ ավյունով, կարծում եմ նրանց հետ մեր համատեղ աշխատանքը փոխադարձ դրական ազդեցություն է թողնում թե ինձ վրա եւ թե նրանց։ Որքան տեղյակ եմ, դուք նաեւ աշխատում եք ատենախոսական աշխատանքի վրա։ Հետաքրքիր է ինչ թեմայի վրա եք աշխատում։ Այո, ճիշտն ասած, տարիներ առաջ եմ ավարտել ասպիրանտուրան, բայց որոշակի հանգամանքներից ելնելով հիմա եմ պատրաստվում պաշտպանել ատենախոսությունս, այն հենց Արցախի ռադիոյին է վերաբերում, թեման հենց այդպիսին է, վերհանելու եմ ռադիոյի գործունեությունը եւ հիմնական շեշտը դնելու ենք պատերազմական տարիներին ռադիոյի գործունեությանը եւ դերակատարությանը։ Անի մեր զրույցից པարզ դարձավ, որ դուք երհակեցած աշխատանքային գրաֆիկ ունեք, դրա հետ մեկտեղ ընտանիքի մայր եք։ Ձեր այդ հակեցած առօրյայում ընտանիքն է տուժում, թե աշխատանքը։ Իսկապես առօրյաս անցնում է անդադար վազքի մեջ, բայց աշխատանքից ընտանիք եւ հակառակ անցումը փորձում եմ շատ սահուն անցնել, երբեք մեկի ժամանակը մյուսի վրա չեմ ծախսում։ Ճիշտն ասած, ընտանիքում բոլորս հետաքրքրված ենք հասարակական եւ քաղաքական անցուդարձերով եւ որպես աշխատանքի շարունակություն տանը եւս այդ մտնոլորտն է տիրում, այն աստիճան, որ անգամ երեխաներն արդեն ինչ որ չափով տեղեկացված են հանրային եւ քաղաքական քաղաքական դեպքերի եւ դեմքերի մասին ինչ կմաղթայիք սկսնակ լրագրողներին։ Սկսնակ լրագրողներին նախ ուզում եմ ասել, որ բոլորին շատ դժվար ճանապարհ է սպասում, եթե ընտրել են այս մասնագիտությունը, թող լինեն միշտ անկողմնակալ, թող լինեն ազնիվ աշխատանքի մեջ, նախապատվությունը միշտ տան ազնվությանը եւ լինեն մարդասեր, միշտ հանրային շահը գերադասեն սեփական անձնական շահից։ Անի շնորհակալություն ձեզ հետաքրքիր զրույցի համար։ Մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ եւ ձեռքբերումներ։ Մասնագիտության եւ համապատասխանաբար համասարանի ընտրությունը շատ կարեւոր նշանակություն ունի։ Եթե դեռևս չեք կողմնորոշվել այդ հարցում, ձեզ ենք ներկայացնում մի քանի խորհուրդ։ Մասնագիտության ընտրությունը ճակատագրական որոշում է, որը մեկ անգամ ես ընդունում եւ պետք է դրան լրջորեն վերաբերվել։ Անկասկած սա կարևոր որոշում է եւ հարկավոր է մտածել դրա մասին։ Եթե դեռևս դժվար է կողմնորոշվել, կարիք չկա խոճապի մատնվել։ Ամեն դեպքում այս արցում չես կարող կոպիտ սխալ թույլ տալ։ Եթե օրինակ չես սիրում երկրաչափություն, ուրեմն հաստատ չես ընտրի մաթեմատիկայի ֆակուլտետը։ Իսկ ընդհանրապես դիպլոմում նշված մասնագիտությունը ոչ բոլոր գործատումներին է հետաքրքրում։ Կարևորը լավ ինքնադրսևորվելն ու լավագույն որակները ցույց տալն է։ Հաճախ են հնչում բողոքներ դպրոցական առարկաների եւ յուրաքանչյուր առարկայից հանարարվող առաջադրանքների բազմազանության մասին։ Ընտրություն կատարելիս օգտագործիր այս հանգամանքը։ Ուշադրություն դարձրու այն առարկաների վրա, որոնք ես դուր են գալիս եւ զարգացրու գիտելիքներդ առաջին հերթին այդ ուղությամբ։ հաշվի առքո նախասիրությունները։ Եթե շատ ես սիրում ապրել, ուրեմն ընտրիր պարուսույցի մասնագիտությունը։ Այն ոլորտը, որտեղ միշտ ուզում ես կատարելագործվել, քեզ հաճույք կպաճառի։ Եթե նույնիսկ քո ապագա մասնագիտությունը ոչ մի ընդհանուր բան չունի քո սիրած զբաղմունքի հետ, մի վհատվիր եւ մի հրաժարվիր դրանից։ Հոբին օգնում է զարգանալ եւ հաղթահարել աշխատանքի հետ կապված դժվարությունները։ Երբեմն էլ մարդիկ այնքան իմաստուն են գտնվում, որ իրենց հոբին դարձնում են բիզնես եւ համատեղում այն աշխատանքի հետ։ Ապագա մասնագիտությունը պետք է բացառապես քո ընտրությունը լինի, եւ ոչ ոք չի կարող դա անել քո փոխարեն։ Ոչ ծնողները, ոչ ընկերները, ոչ էլ ուսուցիչները։ Այս իրավիճակում հարկավոր է ցույց տալ համառություն եւ վճռականություն։ Լսիր բոլոր կարծիքները, համաձայնիր կամ ոչ, արտահայտելով եւ հաստարկելով քո մտածումը։ Եթե արդեն պատկերացնում ես քեզ որոշ ոլորտներում, բայց ոչ մի կերպ չես կարողանում վերջնականորեն կողմնորոշվել, ապա կարող ես մի թղթի վրա նշել դրանցից յուրաքանչյուրի առավելություններն ու թերությունները։ Սա կօգնի մտքերը դասավորել եւ արագ որոշում կայացնել։ Մասնագիտություն ընտրելիս կարևոր է հետևել սրտի թելադրանքին։ Եթե չսիրես աշխատանքդ, երբեք բավարարվածության զգացում չես ունենա։ Լսիր քո ներքին ձայնին եւ մտածիր իրականում ինչով ես ուզում զբաղվել։ Ինչը կխթանի քո մեջ աճելու, զարգանալու, նոր բարձունքների ցկտելու ցանկությունը։ Ինչն է քեզ հետաքրքրում կամ ինչն է հեշտ տրվում։ Այս հարցերի անկեղծ պատասխանները կփարատեն ավելորդ կասկածներն ու անհանգստությունը։ Հարգելի ունկնդիրներ, մեր հաղորդումը մոտեցավ ավարտին։ Կհանդիպենք հաջորդ չորեքշաբթի։ Հաղորդումը պատրաստել են հեղինակ Արմինե Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, մոնտաժող օպերատոր Կարինե Հայրապետյանը։ Հաջողություն ենք մաղթում ձեզ եւ եւս մեկ անգամ հիշեցնում, որ ճիշտ մասնագիտության ընտրությունը հաջողության գրավականն է։